Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ բարեկամներ, այս անգամ հաղորդման հյուրը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետ Սեյրան Սաֆարյանն է։ Պարոն Սաֆարյան, ինչպես կբնութագրեիք որպես մասնագետ մայրաքաղաքը ճարտարապետական ինչ տեսք ունի։ Շատ բարդ հարց է, որտեղ ճարտարապետական ուղղությամբ որ նայենք մի քիչ խառը մոտիվացիա կա մեր քաղաքում ավելի շատ սովետական տիպիկ շենքերի բնորոշ տեսք ունի քաղաքը բայց փողոցների դասավորվածությամբ հաշվառնը բաց ռելիեֆային դիրքը ինքը ժամանակակից քաղաքի տեսք ունի բայց որ հատուկ ոչ ընդունենք կամ հատուկ տեսքի մասին խոսենք, մի քիչ դժվարանում է մտածանել այդ հարցին, որովհետև խառը մոտիվացիա ունի, այսինքն ժամանակակիցը հնի մեջ Դա բոլորովին էլ ված չէ։ Իհարկե ված չէ, գուցե մարդկանց մոտ այլ կարծիք կա, բայց օրինակ Թումանյան փողոցով քայլելուց մեծ հպարտություն եմ զգում, որ շենքերը պահպանվել են շենքեր կա, որ կուզենայի պարտադի պահպանվել։ Քաղաքապետարանն ինչ է անում, որ դրանք պահպանվեն։ Մանատիպ շենքեր ընդգրկել են շաձաների պահպանության մեջ, որպես այդ շենքերի պարտադիր կերպով պահպանվեն։ Որ շենքերն են։ Դոսին շենքը Հին պոլիկլինիկայի մոտ։ Պոլիկլինիկայի վերևի հատվածը մի շենք դեղա։ Թումանյանի բոլոր շենքերը ընդգրկված է հրապարակից վերև ընկած հատվածում բոլոր շենքերի արդեն վերակառուցված են։ Ճակատային մասերը վերակառուցված են, բակային մասերը դեռ մնում են։ Ամենահին շենքերը դրանք են մնացել այս պահի դուրսամ։ Սակայն իր տեսքով որոշակի աշխատանքներ կատարելուց հետո այն փոխել է քաղաքի դիմագիծը, որ շատ ուրախալի է, որ շատ հպարտանում են դառնում համատածել նոր քաղաքը, մեր քաղաքում հին շենքերը այդքան է շատ չկա, որպեսզի պահպանենք։ Գեղացնել չենք պահպանել, պիտի ոստովանենք։ Այո, իհարկե ժամանակի ընթացքում կամ հերթագործությունից են դժվել կամ ինքը այնքան է մաշվել, որ վերականգնման ենթակա էր չէր։ Դրա համար որոշակի աշխատանքներ են ուղղելու այդ ուղությամբ հետանգայում։ Ոմանք հպարտությամբ ասում են, նկատի ունենալով վերջին տարիներին կառուցված շենքերը, որ մեր քաղաքը եվրոպական տիպի քաղաք է չեմ կիսի այդ կարծիքը։ Եվրոպայում ավելի շատ մոդեռն ոճի շենքեր եմ ես տեսնում, որտեղ որ եղել եմ։ Եվրոպայում մի քիչ այլ կերպ են ավելի թեթև են շենքին նայում, մենք ավելի արժեքավոր ենք շենքերին նայում։ Արժեքավորին չի մաստով, ավելքի առումով, իր կոնստրուկտիվ առումով, դիմասկոնցիան առումով, մենք թեթև կոնստրուկցիաներով, ժամանակակից նյութերով, ալիգաբոնդով, բանով ինչ որ վիտրաժներով շենքեր են։ Մենք էլ ենք սկսել նման բան անել։ Մշակույթի պալատի մոտ կառուցված շենքերը բառ օրինակն են նյութի ընտրման տարբերակը ինքնակարկասային շենք է, պատող կոնստրուկցիան թեթև տարբերակում է ընտրված, բայց ինքը գորգ կոնստրուկցիաներով ժամանակակից եկածով ուզում եմ ասել դիմացկունության առումով կարելի է համատել քարաշեն շենքերի հետ։ Չէ, քանի որ մենք սեսմին գոտի մը կապրում, մեր մոտ շենքեր այլ կերպ են կառուցվում, քան Եվրոպայում, բայց իրանք շենքերը ավելի կարճաժամկետ բնույթ են կրում։ Մեր ավելի շեշտը։ Այսինքն նրանք կարող են դիմանալ պիտանիեն մի քանի տասնյակ տարի։ Հա, մի քանի տասնյակ տարի, մինչև 30-ից 50 տարի նմանատիպ շենքեր են։ Իսկ մենք ունենք շենքեր Ստեփանակերտում, որ 100 տարի ավելին։ Հունակ Թումանյանի շենքերը 1882 թիվ են հաշվառնվել ժամանակահատվածն լավ է պահպանվել պատերը Սակայն վերակառուցման կարիքներն, օրինակ Թումանյանի շենքերի տանիքի վերապոխման աշխատանքների ունենք եւ այլն, այս տարի նախատեսված են այլ այդ աշխատանքները քաղաքաշինության նախարարության կողմից որպես առաջնահերթ վերականգնման ենթակա շինություն բայց ասել եվրոպական մոտինով միգուցե մի փոքր կա ինչ-որ բան ասացի մեջ, էլեմենտներ կա մեջ։ Ըստ Եվուտին արտաքին տեսքը նկատի ունեն եւ ոչ ճարտարապետական այդ մասնագիտական նրբությունները։ Երևի գեղագիտական տեսքով միգուցե ավելի վառ է երևում, բայց մեր քաղաքի բնագծին բնորոշ չէ նմանատիպ շենքերի։ Կուզենայի, որ մենք հպարտանայինք, ասենք, որ ոչ թե Ստեփանակերտը եվրոպական տիպի քաղաք է, նոր կառուցվող շենք շինությունները, այլ որ հյուրը մտնելով Ստեփանակերտ ասի, որ սա հայկական քաղաք է, հայկական ճարտարապետական դիմագից ունեցող քաղաք է։ Նույնիսկ խորթային տարիներին որոշ շենքեր, եթե տուֆով երեսպատվել են, արդեն նշան էր մի տարեր հայկականության։ Իհարկե, եվրոպական իմաստի միշտ խոսում ենք, այդպես չէ որ եվրոպական ոճը կամ եվրոպական ստանդարտներով կամ ինչ որ ոճով կառուցված շինությունները վատն են։ Չէ, իհարկե, ոչ ոք դրան դեմ չէ։ Ուցել որոշ շենքերի դեպքում էլ ավելի լավ տարբերակ է ինչ մեր ընդրած տարբերակները։ Իհարկե մեր քաղաքին բնորոշը մի քիչ այլ կերպ ենք նայում, բայց հնարավորինս մեր նախագծերում նախատեսվում են հիմնականում տեղական շինանյութերի օգտագործում երեսապատման աշխատանքների տուֆով ինչ խորհրդանշում է հայկականությունը եւ այլն։ Բալանձին շենքերում օրինակ կամարները ինչ որ էլեմենտներ, որոնք էլի հայկական բնորոշում ունի։ Բոլոր դեպքերում էլ նախագծերում նաեւ հաշվի առնում է թանգամանքը, որ հայկականություն պետք է ունենա մեջը։ Որոշ տեղերում էլ որոշի ստացվում ավելի եվրոպական էլի վաճ չէ։ Մոդեռն։ Մոդեռն ոչի, այսինքն ամբողջ աշխարհի ոճը, որը կարող է լինել նաեւ այդտեղ։ Բայց բայց գերակշռի հայկականը։ Իհարկե գերակշիռ մասը միշտ տեղական շինանյութեր, տեղական բնույթի գլող էլեմենտներ, եւ ասած կամարները կամ պատերի տեսքը, շարվածքը եւ այլն եւ այլն։ Հայկականին բնորոշ տիպի են կտրում։ Եվ նկատում ենք նոր գալուսող շենքերում են կա ինչ-որ էլեմենտներ կամ եթե այդ էլեմենտը չկա, օրինակ պատի երեսաբուն ինչ որ զարդանախշ է անում, որը խորթանշում է հայկական, օրինակ Թումանյանի վրա նոր գալուսող շենքերի պատին հայկական գորգի զարդանախշը։ Հայկական ոչ թե միայն շենքն է, այլ նաև գուցե նաև ապրելակերպն էլ կազդի այդ ամեն ինչի վրա։ Սովորական սիզամարկը կամ ծառը կամ պատը կարող նաև հայկական լինի, որը հայկական տեսքով ունկալվի։ Այսինքն մենակ շենքով չպետք է նայենք հայկականությանը։ Իսկ միջավայրը պիտի ամբողջությամբ լինի հայկական։ Հայկական։ Նոր որ խոսում ենք նորագունջար տարապետության մասին, օրինակ մեր նոր գալուսող շեմփերում կամարի հնարավորություն չկար, բայց հնարավորություն կար երեսապատումը ինչ որ մի էլեմենտով խորհրդանշել հայկականությունը։ Հիմնականում մարդկանց ընկալման մեջ, եթե ասում ենք հայկականությունը, պիտի պատողաները կամար, չէ՞։ Ամենայնիվս առաջին հերթին դա է։ Առաջին հերթին առաջին միտքը, տեսքը, որ գալիս է հայկական կամարի խթինն է։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա է խորհրդանշում հայկականությունը Սորական պատի երեսապատումը ինչ որ մի զարդանախշով ավելի շատ հայկականություն կխորհրդանշի ինչ կամարը։ Իսկ եթե երկուսը համատեղվեն։ Իհարկե լավ կլիներ երկուսը համատեղվեն, բայց ժամանակակից շինարարությունը այլ պահանջներ ունի յուրաքանչյուր կամար ավելի մեծացնում է ծախս։ Նոր կառուցվող շենքերը կարկաս կառուցվում է, հետո պատերը ներսը լցվում է, կամարիների կառուցումը էֆեկտիվ չի լինում այդ շինարարության մեջ, ինքը գրող կոնստրուկցիա չի հանդիսանում։ Դա մի քիչ այլ ուղղությամբ է գնում շինարարությունը, ավելի շատ ճարտարապետների մոտ էլեմենտների կամ բարեկարգման ընթացքում են որոշակի էլեմենտներ տեղադրում, որպեսզի հայկականություն խորհրդանշի։ Իսկ դու դա էլ է նորմալ, որտեղ նյութեր են փոխվում, օրինակ առաջ միջև 4 հարկ էինք կառուցում շենքը, հիմա կարող միջև 16-24, նայած ինչ կոնստրուկցիայի տիպ ենք ընտրում։ Ստեփանակերտում ամենաշատ հարկ ունեցողը, որ կառուցում են նոր 16 հարկանի շենքը, չէ։ հա։ Այսինքն շինարարության տիպը եւ ոճը նաեւ հուշում է արտաքին տեսքը։ Դրա համար մի քիչ այլ կերպ է հիմա նաեւ ճարտարապետության ելևէտները։ Բայց իհարկե բոլոր ճարտարապետների մոտ էլ հայկականությունը դեռ մնացել է Փարքաստո հայկականության կրողնակությունը պահպանվել է, ուրախալին այդ է։ Ինձ թվում է հետագայում ավելի շատ կերև այդ նիմագծերը շենքերի մեջ բնակելի շենքերի մեջ, իսկ անհատական տների երևի հասարակությունն էլ պատրաստվել է ելնի դրան որովհետև ժամանակ կարող ինչ ուզում էր կառուցում էր, ինչ ոճում ուզում էր կառուցում էր, բայց հետո փոխվեց համանախապակումներ դրեցին կամ ինչ որ նոր մաների սահմանում փոխվեց այդ ամեն ինչը։ Այսինքն առողջ օրգանիզմի նման է միշտապես փոխվում մյուս անգամ այդ նույն մարդուզը տուն սարքի արդեն հայկական ինչ-որ մոտիվ է դնվել շենքի մեջ, որ տեսնելու է որ հասարակությունը փոխվել է, հայկականությունը իր մեջ արդեն ուրիշ ձև։ Ուղությունը դա արդեն կախված, դա արդեն կախված է առաջին հերթի առաջին մեր ճարտարապետներից, ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության խորհրդից։ Եղել են դեպքեր, որ չհաստատեք նախագիծը շատ մեծամասնությունը որ խախտում են քաղաքաշինական ճարտարապետական նորմեր թե ոչ միայն ճարտարապետական տեսքի, այլ ճարտարապետական նորմերի եւ քաղաքաշինական նորմերի պատճառով մեծամասնության մի 50%-ը մերժում է աշխատանքը քանի որ քաղաքաշինական եւ ճարտարապետական խորհրդում էսկիզային տարբերակով է քննարկվում նախագիծը ամբողջական տեսք չի ունենում դա համար սկզբից խորհրդով է անցնում հետո է անցնում քաղաքաշինական փորձակնություն անցնում Ստեփանակերտը 10 տարի անց ինչպիսին է լինելու մեր երազանքների քաղաքը։ Այսօր էլ Ստեփանակերտը երազանքների քաղաք է շատ հայերի համար։ Իհարկե։ Գաղափարական իմաստով, բայց արտակնապես բարեկեցության, կենքի համար լավ պայմաններ ճարտարապետական, քաղաքաշինական առումով պայմաններ ստեղծելը։ Իսկ ո՞մը եթե մեր բոլորի նպատակները ուղղվածությունը պահպանվի, կունենանք ժամանակակից քաղաք, իր շունչը բոլոր քաղաքների համեմատ ավելի բարձր լինելու։ Իսկ ճարտարապետության տեսանկյունից ավելի գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ, հագեցած կանաչապատ գոտիներով, նոր կառուցվող շենքերով, ես թվում է տուրիստների համար հրապուրիչ հրապուրիչ մի քաղաք, որ աշխարհի բոլոր ծայրերը մարդիկ կուզենան ստեղ լինեն։ Այսօր էլ Ստեփանակերտը հրապուրիչ է, այսօր էլ զարգացման միտումը նկատվում է, իհարկե պատերազմը չթողնում վտանգը, ռիսկը, որ զբոսաշրջիկները այցելեն մայրաքաղաք, Ես նկատի ունեմ նաև այն, որ հնարավորինս քիչ կառուցվեն շենքեր, կառույցներ, որոնք հարիր չէ մեր քաղաքին, աղավաղում են քաղաքի տեսքը, այսինքն այնքան լավ ապրենք, որ այլևս կարիք չլինի սոցիալական կացությունից դրթված որոշ մարդկանց թույլ տալ կառուցել բաներ, որոնք չպիտի կառուցվեն։ դե Դա ամեն ինչը ժամանակի հարց է կարծիքով մի քանի տարում այդ հարցերը կլուծվի պատերազմի հետևանքների վերացման ուղղությամբ, բնակարանաշինության ուղղությամբ ինձ թվում է մոտակա տարիներին ամեն ինչը կփոխվի մեր քաղաքի նոր իմիջ կառաջանա շենք չենք ունենա որ կամաչենք դրա համար կամ տեղամաս չենք ունենա որպես։ Հատուկ տեղեր չենք ընտրի, որ հա։ զբոսաշրջիկներին ցույց տանք, այլ ցանկացած շենք առանց մտածելու, առանց ամաչելու կարող ենք ցույց տալ։ Օրինակ նրանց չտանենք շուկայի մոտ մսավաճառների փողոցը կամ Սովակալի Սակովի փողոցը, որտեղ գրպակների, խանութների, սրանների շարք է։ Այդ ամեն ինչն էլ է ժամանակավոր Քաղաքը ինքն ամեն անգամ կանվելու ավելի լավն են կառուցվելու։ Ինձ թվում է ընդհանրեն ժամանակի հարց է, քաղաքաշինական ծրագրով ամեն ինչը ընթացքում նախատեսվում է։ Ամեն անգամ մի նոր փողոց է կանվելու ավելի մեծը կառուցում, մի թղամաս է կանվելու ավելի մեծ շենքեր ու ավելի բարեկարգ թղամասեր է կառուցվելու։ Բայց սովորական գործընթացը, որ անընդհատ քաղաքին բնորոշ է անում, բայց իհարկե մեր քաղաքը ավելի շուտ ենք ուզում տեսնենք, որտեղ ավելի շատ է վնասվել, ավելի շատ ենք ուզում տեսնենք ինչ հիմա է, ավելի լավն ենք ուզում, հա։ ավելի գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ, գրավիչ քաղաք ենք ուզում տեսնել։ Ստեփանակերտցուն վայել քաղաք։ Ավելի արժանապատիվ քաղաք ենք ուզում։ Հա, այո, որպեսի օտարերկրացին մտնելով այս քաղաք, նայելով քաղաքին, զգա թե ինչպիսի մարդիկ են ապրում Ստեփանակերտում։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունիսի 17-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրը Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետ Սեյրան Սաֆարյանն էր։